Karibu tena mpenzi mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Ning'ani Maarifa. Karibu katika mwendelezo wa sehemu ya pili wa makala, makala inayomhusu aliyekuwa rais mashuhuri nchini Burkina Faso. Ninakuletea makala hii na simulizi hii ni mimi Arthur Daima, na pia napatikana katika Instagram kwa jina la Arthur Daima. Marais marafiki waliosalitiana na kuuana Hakuna kiumbe kibaya na cha kuogopwa na mwanadamu yeyote katika ulimwengu huu kama mwanadamu mwenzake. Haijalishi ni ndugu wa karibu, ni ndugu wa damu, ndugu wa kufikia, jirani au rafiki. Usaliti haujawahi mwacha mtu salama kamwe. Hii inajidhihirisha katika kundi la siri la wanajeshi wanasiasa waliokuwa na ari ya uongozi wakiwa bado vijana wadogo wenye nguvu na matamanio ya kuiona nchi yao ya Burkina Faso inasonga mbele. Wakaungana na kuweza kupiga chini utawala wa Rais Samuel Lamizana, ambapo Sahle Zebro akawa rais mpya wa Burkina Faso, huku Sankara akiteuliwa kuwa waziri wa habari katika jeshi. Uongozi wa Sahle Zebro ulikuwa na kashikashi nyingi na mambo meusi mengi kiasi cha wengi kuuchukia na vijana wa kundi la Rock wakaamua kuingia kazini na kusababisha mapinduzi ya kijeshi yaliyopelekea John baptist kuingia madarakani na rais huyu akampa Sankara cheo cha waziri mkuu. Wakati huu kundi la ROC Rock lilikuwa limeshaiva na walikuwa na uzoefu wa kutosha wa kuongoza. Kwa pamoja wakaweka imani yao kwa Sankara ambaye alionekana kuwa ni kijana mwadilifu na mchapakazi. Hivyo mnamo mwaka 1983 wakafanya mapinduzi mengine ya kijeshi na bwana Sankara akawa rais. Kuanguka kwa Sankara kulikuwa na sababu nyingi, ila kundi la ROC Rock lilichangia kwa kiasi kikubwa, na ni wao ndio waliompindua na kumweka mwenzao madarakani. Hivyo mwaka 1987 walifanya mapinduzi na kumuua bwana Thomas Sankara, rais kijana machachari Wafuatao ni wahusika katika usaliti wa Bwana Thomas Sankara, waliohusishwa katika usaliti dhidi ya Rais Thomas Sankara. Wa kwanza alifahamika kama Blaise Compaore. Bwana huyu alifahamika kwa jina la utani kama Handsome Blaise, rais handsome kuliko wote barani Afrika. Alikuwa rais wa Burkina Faso kuanzia mwaka 1987 mpaka mwaka 2014. Kabla alikuwa ni mshirika mkubwa katika utawala wa Thomas Sankara. Katika miaka 1980 mpaka 1987 aliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyopelekea Thomas Sankara kuuawa. Alishinda chaguzi za mwaka 1991, 1998, 2005 na mwaka 2010. Tamaa zake za kutaka kubadilisha katika nchi yake ya Burkina Faso mwaka 2014 zikasababisha kuibuka kwa maandamano ya mwaka 2014 yaliyopelekea yeye kujiuzulu na kukimbilia nchini Ivory Coast. Wa pili alifahamika kama Henry Zongo. Bwana huyu alikuwa ni mwanasiasa na mwanajeshi aliyekuja kuhudumia kama waziri wa michezo katika utawala wa Rais Thomas Sankara. Aliungana na Sankara, Lingani na Blaise katika kufanya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika mnamo mwaka 1983 na kumweka Sankara madarakani mwaka 1984 akashiriki katika mgomo wa Afrika katika michezo ya Olympic iliyofanyika nchini Marekani. Baadaye akahudumu kama waziri wa uchumi katika utawala wa rafiki yake Rais Blaise. Bwana huyu alifariki tarehe 19 ya mwezi Septemba mwaka 1989. Chanzo cha kifo ni adhabu ya kifo iliyotolewa na rais wa muda huo Bwana Blaise. Watatu alifahamika kama Jean Baptiste Boukari Lingani Bwana huyu alikuwa ni mwanajeshi na mwanachama wa kundi la siri la ROC Rock na alishiriki katika kufanya mapinduzi ya kumweka Sankara madarakani na pia kumpindua Bwana Sankara na kumweka Blaise madarakani. Naye bwana huyu aliuawa na Rais Blaise kwa muda huo. Sababu za kuuawa kwa Zongo na Lingani ni kwamba Rais Blaise alitaka kufanya mabadiliko ya sera za uchumi wa nchi, ambapo viongozi hawa na marafiki wa saliti wa Sankara hawakukubaliana na rafiki na msaliti mwenzao na wakaonyesha dalili za kutaka fanya mapinduzi, ingawa hakukuwa na ushahidi wa kutosha. Bwana blaze kwa kuwa anawajua vyema, akaona awahi kabla hajawaiwa. Vijana wa kisasa wanasema umbwa imekula